المصرف بانک یقرض قرض می وام می دهد استطعت توانستی تثبت ثابت می کنی المصرف مكان يقرضك المال اذا استطعت ان تثبت انك لست بحاجة اليه بانک مکانی است که بهت وام میده اگر بتونی ثابت کنی که به وام نیازی نداری